bab telulas Nalika Gusti Yesus miyos saka pedalaman suci ana murite sing matur marang panjenengane Gusti panjenengan kula aturi mirsani ibo endahipun gedhong-gedhong saha sela-selanipun Gusti Yesus ngandika Apa pedalaman suci iki kok arani endah watu siji wae ora ana sing bakal tetep ana ing panggonane awit saben watu bakal dijugrukake. Nalika Gusti Yesus pinara ana ing punthuk Jaitun, sing dununge adep-adepan karo pedalaman suci, murid-muride ya kuwi Petrus, Yakobus, Yohanes lan Andreas padha sowan dhewe ana ing ngarsane. Murid-murid mau padha matur, "Guru, benjing menapa sedaya menika anggenipun badhe kelampahan?" Lan menapa tondo tandhanipun bilih sampun badhe dumugi wektalipun? Gusti Yesus ngandika, "Padha sing ati-ati, aja nganti kena diapusi ing wong. Bakal akeh wong sing padha teka nganggo jenengku lan padha kondo, aku iki panjenengane." Banjur padha ngapusi wong akeh. Menawa kue padha krungu swarane pertempuran lan krungu kabar bab peperangan, Ojo padha wedi. Perkara-perkara sing kaya mengkono kuwi pancen kudu kelakon. Nanging kuwi ora ateges yen jaman kiamat wis tekan mangsane. Bangsa sing siji bakal memungsuan karo bangsa sijine. Negara sing siji bakal ngeluruki perang negara liyane. Ing ngendi-endi bakal ana lindu lan ana pailan. Kuwi mau kabeh mung kaya wong wadon sing larani arep babaran. Kue kudu padha ngati-ati, sebab kue bakal padha dicekel lan diajokake ana ing pengadilaning agama. Kue bakal padha digebuki ana ing papan-papan pangibadah. Kue bakal padha diajokake marang para penggede lan raja-raja merga saka aku. Supaya serana mengkono, kue padha nglairake paseksi bab aku marang wong-wong mau. sebab Injil kuwi mesti diwartakake dhisik marang sakai bangsa dene menawa kuwi padha dicekel lan diajokake ana ing pengadilan aja padha kuwatir bab apa sing bakal kok kandhakake yen wis tekan wektune kandhakno wae apa sing didhawuhake dening Gusti Allah marang kuwi ing wektu kuwi tembung-tembung sing bakal kok ucapake kuwi dudu tembungmu dhewe nanging pakaryane Sang Roh Suci. Wong bakal ngulungake sedulure dhewe supaya dipateni. Bapa bakal ngulungake anak-anake lan anak-anak bakal ngulungake ibune lan bapakne supaya padha dipateni. Kowe bakal disengiti dening wong kabeh mergo saka aku. Nanging wong sing tahan nganti tekan ing wekasan, wong kuwi bakal dislametake. kue bakal padha ndeleng si duraka sing gawe rusak ana ing panggonan sing dudu papan cateten kanggo sing maca padha ngertiyo apa surasane ing wektu kuwi wong-wong sing ana ing tanah Yudea padha mlayu menyang pegunungan wong sing ana ing payoning omah aja padha dadak mudhun jupuk apa-apa sing ana ing omah Wong sing ana ing pategalan aja padha mulih njupuk sandangane. Ibo nggone ngekirisi ing dina-dina kuwi tumrape para wong wadon sing lagi padha mbobot. Tuwin ing ingatase ibu-ibu sing padha nusoni bayine. Padha nyuwuna marang Gusti Allah supaya lelakon-lelakon sing mengkono kuwi aja nganti kelakon ing mangsa rendeng. Sebab ing mangsa kuwi bakal ana kasusahan sing gedhe banget sing durung tau lelakon ana ing donya iki. Wiwit Gusti Allah nitahake donya iki nganti seprene lan uga ora bakal kelakon meneh. Saupama Gusti Allah ora ngungkret mangsa kasangsaran mau, mesti ora ana wong siji wae sing bakal slamet. Nanging mergo saka umat pilihane, Gusti Allah nyedhakake mangsa kasangsaran mau. yen ing wektu kuwi ana wong kandha marang kuwi delengen Sang Kristus ana ing kene utawa yen ana sing kandha lekae panjenengane ana ing kono kowe aja padha ngandel sebab Kristus Kristus palsu lan nabi-nabi palsu bakal padha muncul kuwi bakal padha gawe mujizat-mujizat sing sedayane yen bisa arep ngapusi umat pilihane Gusti Allah sing padha waspada kabeh mau wis dak kandhakake marang kowe sadurunge kelakon sawise mangsa kasusahan mau srengenge bakal dadi peteng lan rembulan ilang padhang lintang-lintang bakal padha tiba saka ing langit lan kaanan ing sakureping langit bakal kisruh ora karuan ing wektu kuwi putraning manungsa bakal ngetingal ing mega ngagem kamulyan lan panguwasa. Panjenengane bakal ngutus malaikat-malaikate supaya ngumpulake umate sing pinilih saka kiblat papat, ya kuwi saka tapel watesing bumi, sisih tekan sisihe. Padha sinau saka kaanane wit anjir. Menawa pange padha ijo-ijo lan memes sarta wiwit semi, kue padha ngerti yen wis meh mangsa panas. mengkono uga menawa kue padha weruh perkara-perkara mau kelakon. Kue padha ngertiyo, yen wis tekan wektune panjenengane rawuh. Padha elingo, wong-wong sing saiki isih urip, bakal isih padha ngalami lelakon-lelakon mau. Langit lan bumi bakal sirno, nanging opo sing dak kandhakake ora bakal sirno. Senajan mengkono ora ana wong siji wae sing ngerti kapan dinane lan kapan wektune perkara mau bakal kelakon. Malaikat-malaikat ing swarga ora padha ngerti lan putraning Allah uga ora pirsa. Mung Sang Rama wae sing pirsa. Mulane kue kudu tansah jaga-jaga lan waspada sebab kue padha ora ngerti kapan wektune. Ibarate kaya wong sing ninggal omahe Lungo menyang papan atuh. Wong mau ndawi abdi-abdine supaya ngurus omahe, siji-sijine padha diparingi kewajiban dhewe-dhewe. Sing dipatah jaga kapuro, olehe jaga supaya sing tememen. Mulane kuwe kudu tansah siaga sebab kuwe padha ora ngerti kapan mulihe sing duwe omah mau. Bisa uga sore, bisa uga tengah wengi, bisa uga esuk umun-umun. bisa uga bareng karo mletheke srengenge. Samongso-mongso sing duwe omah mau teko, aja nganti kowe ketemu lagi turu. Kabeh sing tak kandhakake marang kowe iki, uga tak kandhakake marang wong kabeh. Padha jaga-jaga lan sing waspada.